muborak oy muborak kun butun olamga rahmatdir fazl rahmatga tashnolik umidki haqni hayattur Rahmetlerge tolup alem Külüp alem hem de eğitip Aşı şatlıp kaşat bulmak Demek hatta ibadettur Kalesiman goya nur ki Kalpler nur, cehirler nur Zikredin telleri nurdur Bilin bu ay saadettur Qilishlar nur, sadoqlar nur, janggohlar ham to'lib nurga Shu nurda uzib yurgan baxtliklar cengahlar da mujahidlar haq Rabbiga zikr amacır bolsa tekbirler Süyümlük bir kıyabettur Fazilet taribat evzel ki kadir keştin Şu küçide murabitlik Acep mukuş fazilettur Qini alim qini hapis Sakavetlik qini baylar Qini erkek yigitlerim Bilin bu ay şahadet shahodatdor agar sab tushsa o'g'lonlar shahodatga bo'lib oshiqga jannatga iftordorlar bilan ziyofatdor muborak oy muborak kun butun olamga rahmatdor ki hep Biz rahmatga tashnolik umidki haq hidoyatdir Rahmatlarga to'lib olam kulib olam hamda aytib Ashu shodliqqa shod bo'lmoq demak katta ibodatdir Qani erkaklar himmati chapturing at kafirlarga zolim tag'ut kutib tursin Badr misli halokatdir Oh no. Qadam kelar nusrat karomatlar Biling bu oy ibodatdir saodatdir shahodatdir Muborak oy muborak kun butun olamga rahmatdir Fazl ki hep umidki haq hidoyatdir Rahmatlarga to'lib olam kulib olam hamda aytib Ashu shodliqqa shod bo'lmoq demak katta غدا الترق شبشب نبقى شبوب مقضي مكان غدا